Ah, ah, ah. No baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim, eu fumando um verdinho. Enquanto ela o lança que dá um twin. Tava tá assim, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco. Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo a joeira. Aproveita que ninguém tá vendo ferruginoso. E elas não perdem tempo. Ajoelha, vai pro beco. Aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, Ajoelha, Aproveita que ninguém tá vendo. Essas horas da madrugada, tu vem fala essas coisas. Essas horas da madrugada, tu vem pensa nessa porra. reflete com o pau na boca. Ah, ah, ah. Reflete com o pau na boca. Ah, ah, ah. Reflete com o pau na boca. Quis bamba pro Yuri, ah. quis bamba pro MC Lá, MC Lá. baile no moia, tu vai mamar até de manhã. Ah, ah, ah, ah, ah. Se o baile no moiado vai mamar até de manhã. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, no baile ah, acontece ah, assim, eu olhando ah, pra ela, ah, ela olhando ah. pra mim, eu fumando um verdinho. Enquanto ela bavora, o lança que dá um twin. Tá facinho, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco. Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Ferrugem lançou e elas não perdem tempo. Ajoelha, vai pro beco, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Essas horas da madrugada tu vem fala essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensa nessa porra Uh, uh, uh, reflete com o pau na boca uh, uh, uh, Reflete com o pau na boca uh, uh, uh, Reflete com o pau na boca quis mamar pro Yuri, quis mamar pro MC Lan MC Lan baile no moia, tu vai mamar até de manhã. Ah, ah, ah, ah, ah. Mas se o baile no moia, ah. tu vai mamar até de manhã.